kwa neema hii ya Uislamu na kwa siku hii tukufu ambayo ni yaumul ljumaa siku bora katika masiku ya wiki ayuha alikhwatu lkiram hadhihi mawidhatu linafsi qabla an a'idhakum walinsanu walinsanu minna nasalu Allah alafia yaghfalu mawaidha haya kwanza kabisa ni kwa nafsi yangu na kila mmoja wetu kwa sababu mara nyingi sisi wanadamu ni wenye kughafilika mara nyingi tunaghafilika watusibuhu baadhi alahyani alghafla wakati mwingine mwanadamu anashikwa na kule kughafilika ولعله ما ينتبه, ما ينتبه منها إلا بعد أن يفوت وقت الندم na huenda kule kughafilika mtu asizindukane nayo mtu asijue kwamba ameghafilika akija kujua ni wakati mauti imeshamfikia ni wakati siku zake zimeshamalizika wa minan nas من يعيش في غفلة كنا بعاذي أن نقذته أنباو ونعيش دانيا غفلة ما ينتبه منها إلا ساعة الوفاة غفلة كما هي هواندوك دانياك ولا كزندوكانا إلا وكاتي ونفو تنبيلونا ملك الموت الله سبحانه وتعالى نسمى دانيا قرآن laqad kunta fi ghaflatin min hadha hakika ulikuwa ndani ya ghafla ukasahau kabisa kwamba itafika siku utaondoka hapa duniani itafika siku utapelekwa kaburini utafufuliwa na kuhisabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fayaishu fi dunya baina al washurb shurb sasa mtu kama huyo aliyeghafilika maisha yake hapa gani? Vipi atakula vizuri? Atakunwa vizuri? Wanikah na kule kuoa, ataishi maisha mazuri namna gani? Ale vizuri, ana vizuri, awe mwenye kuoa namna anavyotaka. Ahamu shay'in indahu, kitu muhimu kwa mtu kama huyo katika uhai wa dunia, an yuannitha an yuathitha albayt aitengeze nyumba yake ajaze nyumba yake kila aina ya fanicha anahakikisha baada ya mwaka moja miaka miwili anabadilisha fanicha nyumbani anabadilisha kwa nyumbani anabadilisha nyumba kubwa kila anapozidi kuishi maisha yake siku zote anataka yaendelee mbele hilo ndilo lengo lake mtu kama huyo أمنيته أن يتزوج الواحدة والاثنتين والثلاث vipi ataweza kuoa mwanamke moja wawili ama watatu zaidi ya haya yote fala hamma a'la min hadha hana matamanio zaidi ya haya hamuhu dunia fikra zake zote ziko ndani ya dunia an yalbasa an yalbasa ahsana almalabis vipi atavaa mavazi ambayo ni mazuri wayatali a'la almanasib na anapokuwa kazini cheo yake iweze kuongezeka cheo yanapandishwa kila baada ya mwaka miaka miwili wayajma'u alamwal na hamu yake nyingine zaidi vipi atakusanya mali yahsabu anna malahu akhlada anadhani kuwa maisha yake itabakia milele atabaki na mali si mali impo, imponyoke ama aiponyoke mali yake mtu kama huyo tunamwambia namna gani almautu yati wa yaqta'u al mauti inakuja tena inakuja ghafla inakata matamanio kama haya yote matarajio yote alizo na mauti minannas miongoni mwa watu من yantabihu fi saati alwafat wanazindukana wakati nafsi zinaondoka hapa duniani kana yajlisu maa ahli mtu alikuwa pamoja na mkewe kila lailat yusamiruhum ويضاحكهم ويلاعب أولاده ameketi na familia yake kila usiku wanazungumza akiwachekesha وانا انا انا وانا البنت الصغيرة بلعبة انا مواهدي بنتي كمبا ايه بنتي ندكولتك تكوشزايا اما الزوجة فوعدها بالذهب والفضة والملابس الوفيرة اما مواهدي مكتب فضة نكيل اين مفازي atamletea mavazi ya aina yote zaidi haya yote waqala lizaujatihi anamwambia mkewe aiqidhini saata sabiata lilamal niamshe asubuhi ili nikwende kazini niamshe asubuhi saa moja ili nikwende kazini aina salatu lfajr tunaulizana kwa mtu mkewe aamshe saa moja swala kama hiyo laysat bihisbani haiko katika hisabu yake kwenda kazini fi ibari wala haipo kabisa katika fikra namna gani aiqidhini lilamal kama fi tilka al-layla والمسكين كان في موعد شيئا maskini ya Mungu mtu huo kumbe kuna ahadi hana ahadi kabisa kuna ahadi ya Allah wala yeye hana na ahadi akiwa usingizini intabaha wa fazi' amezindukana akiwa jambi anaona kitu karibu yake anaona anaanza kuuliza man ant wewe ni nani Wata mimi ni malaika muulize tena ma alladhi jaa bik habari gani imekuleta kwangu hivi sasa yeye niambie umekuja jaa bik qal jitu antazi'u ruh anampa jibu kwamba nimekuja malaika jawabu gani anamwambia malaika intadhir qalilan subiri kidogo Lakini kuachwa lahu tun arjaa منها أنا ما ذنبي أنا معصية هجروني قال انتظر قليلا أنا مambia جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون namna gani Mwenyezi Mungu nirudishe duniani nibakize kidogo kwa nini ubakizwe mtu kama huyo faidha mara kwa ghafla anakusanyika ana kisha anamuuliza maladhi bika ewe mme wangu gani nini kimejiri wakati huyo bwana hawezi kumjibisha ameshaondoka وإذا بالأولاد يجتمعون عنده وتتوكي والأم يأتون ينظر إليهم وتوتو باباك مرهم مما مرهم وتوانا كمتزامة لكن لا يستطيع أن يجيب أحدا منهم هاوزكم جبشة يوتي نفسيك إمشتوليوة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراق وقتل روحه اتبك روحه واتو نولزانا من راق ناني أتكيم فنيا رقيا ناني أتكيم تبو ndipo angalau afya yake iweze kurudi wamanna annahu lfiraq naye mwenyewe an chanifikia albintu ala sadrihi tabki yule binti mdogo yuko ya babake yuwalia babangu hukunipa ahadi hana habari kutokamana na um... analia akisema ah, eh, duniani unatua annaha tabki, تبكي وتقول taqul yule mama kijana changu umeondoka ungali mdogo yani wasitiri haya umeondoka mdogo ama yule baba amekwenda kulia kushoto anakuja na daktari yote hayasaidii hali ya kila aliyekuwa yufariq wa yufariqu madha huyu jamaa anajua vyema kwamba anaacha na ni kitu gani anaacha hal yufariqu mushafan kana yaqra'uhu je anaacha qur'ana kwa sababu muislamu hana uhusiano mzuri na Qur'an hal yufaa fi akhir al-layl je ana anaacha swala kabla al-fajr la illa man rahim Allah ni wachache ambao wamejaliwa kuswali swala kama hizo taarifu madha yufariq unajua ni kitu gani hicho jamaa anakiacha hapa duniani anasikitika kwamba anaondoka duniani anaacha kitu gani yufariqu sayaratan jadida ana gari lake jipya amelinunua leo anakufa anaacha gari lake yufariqu amwala anaacha mali yake wa baitahu wa zawja anaacha nyumba yake nzuri anamwacha mkewe anaacha anajua amekusanya kwa njia zote anasema ikiwa kaburini jamaatu mala min hilliha wa haramiha nimekusanya nimekusanya mali kwa njia zote njia ya halali ya haramu na hivi leo Allah mimi watu, ni mimi peke yangu mwenye kuulizwa kuhusu hii mali zaidi ya haya yote minhu kulikuwa na mto ndugu yetu muislamu aishi katika ndoa yaqudu sayaratahu musri'a anaendesha gari lake kwa mwendo wa والموسيقي قد ارسلت امفنغوليا ميوزك وصوتي يجوك يعيش في عالم اخر يك... يف... يفكر في عشيقة انا يعيش لما وتعالى لناني بالي انا فكريا عشيقة كيبنزيك وفجأة انقلبت السيارة مرق غفلة غريلك لمفندوك بقى baada ya ajali anakuja hiyo gari anamtoa ndani ya gari lake kiwiliwili chake ndani yule askari سمى لا إله إلا الله أعرف ماذا قال أنا أبيه لكن الجواب غاني أليه يتوى نجواب غاني أليه يتوى أنا أبيه أسمى لا إله إلا الله جواب أن سمى سقر سقر سقر اسم من أسماء جميع.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 هل تبت منها ونما ذنب تشنغل kulia je madhambi kama haya yaweza kutubia madhalimu bainaka wa baina albashar kuna dhulma chungu nzima na wenzako umedhulumu watu wangapi dhulma kama hizo je umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaomba toba ya sawasawa wenye haki ukawarudishia haki zao hal tahallalta tahallalta minhum umejikomboa na kujiondoa na dhulma kama hizo hal anta alana musta'id je hivi sasa uko tayari ama annaka sawfa taqulu idha jaaka almalak rabbi irji'un ama wewe ni yule ambaye utasema ee mola wangu nirudishe wakati umetembelewa na malakul maut limadha kwa nini urudishwe kwa nini urudishwe hapa duniani la'alli a'malu salihah huenda nikatenda amali nzuri fima tarakt amali ambayo niliiacha katika uhai wangu katika uzima wangu katika wakati wangu wa faragha ayarji'u hatta yuqabbila banata na mtu kama huyo leo atarudishwa duniani atakwenda kuwabusu banati zake au hata yusallima ala ummi ama akamtolea salamu mamake mzazi au yuwaddia abahu ama amuage babake mzazi la hatorudi duniani kuyafanya haya yote atadhunnu annahu yarji'u hatta yabniya albayta au yaskuna unadhani mtu kama huyo anayeomba kurudishwa anataka kurudi ili akajenge nyumba akaishi katika nyumba yake la wallahi lengo lake sio haya yote bali yarji'u liqadiyatin wahida kinachomrudisha duniani ni jambo moja peke yake jambo lenyewe ni kitu gani la'alli a'malu saliha huenda nikatenda amali ya khairi lakini anapewa jawabu gani kalla sivyo hivyo sivyo hivyo innaha kalimatun huwa qailuha ni maneno anayatamka anayasema anayaomba lakini zaidi ya haya yote kuna maisha ya barzakh na baada ya barzakh kuna kufufuliwa enyi ndugu zangu waislamu neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa lazima tushukuru neema kama hizo Allah amekupa neema neema kama hizo je unashukuru kam minan nasi man huwa aqimun man huwa aqimun la yu, la yalidu lahu wangapi miongoni mwa ndugu zetu Allah hajawajalia watoto. Mtu ana mali, ana afya, ana mke, lakini hana watoto. Yatamanna an yasmaa kalimata abi, anatamani katika maisha yake angalau aitwe baba. Wayahtariqu qalbuhu, wayahtariqu qalbuhu, na nafsi yake inapata uchungu nafsi yake inachomeka wakati gani indama yara aulad almuslimin wakati anawatazama watoto wa ndugu zake waislamu wa huwa laysa lahu walad wakati hajajaliwa watoto kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa watoto watoto hawa wakawa wakubwa je umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ewe ndugu yangu mtukufu kun musta'iddan wa sadiqan ma'a nafsik jiandae kisawasawa kuwa mkweli pamoja na nafsi yako usije ukasema umri ungaliko mimi ningali kijana kama ni mairungi wacha nichane sawa sawa kama ni doruka wacha nicheze doruka zote kama ni usharati nifanye namna ninavyotaka wallahi mauti inakuja ghafla wallahi mauti inakuja ghafla watu watalia siku mbili siku tatu watalia siku saba watalia mpaka siku arobaini lakini mwishowe utakuwa khabaru kana wallahi umesahaulika hebu keti ujiulize babu yako babu yako uliyemjua leo yuko wapi babako ulioishi naye leo yuko wapi kilio chako machozi yako yako wapi bali wengine miongoni mwetu mali ya urithi walioachiwa ndiyo sababu ya ulevi wao ndiyo sababu ya kiburi chao والله تموقف الله سبحانه وتعالى تموقف الله سبحانه وتعالى السعادة مايشة مزوري إليونا وحكيكا نمتو كموقف الله سبحانه وتعالى نمتو كمتي الله سبحانه وتعالى وكتاك وتكوفو رودي كو الله سبحانه وتعالى نوتكوفو ونيوه unapatikaniwa wakati una sujudu una rukuu na kusujudu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa إنها في rakaat fi akhir al-layl utukufu kama huo unapatikaniwa katika swala mwisho wa usiku wakati watu wamelala wengine wamezama katika mabaa wakilewa wakizini wakimaasi Allah subhanahu wa ta'ala hiya fi salati al-fajr utukufu kama huo unapatikaniwa katika salatu al-fajr wa baadaha ila tului shams na baada ya salatu al-fajr mpaka jua kuchomoza utukufu kama huo unapatikaniwa unaketi msikitini baada ya salatu alfajr unasoma Qur'an mpaka takribani saa kumi na mbili na nusu unaswali raka mbili hizo raka mbili peke yake ni sawa na hija na umra zilizokamilika na kila mmoja wetu alhamdulillah aweza kufanya mambo kama haya lakini tumeghafilika tunakimbizana na dunia na dunia inatuonesha mgongo mfano wa dunia kama tunavyoelezwa kulikuwa na kijana aliyebaleghe kijana akaja kwa babake mzazi ee babangu nimeshabaleghe namtaka mchumba baba akamwambia binti nenda ukatafute ukimpata mlete kijana akazunguka kulia kushoto akampata binti aliyependezwa naye akaja kwa baba alhamdulillah nimempata binti mzuri mrembo baba akasema mpaka nimtazame baba alipomwona binti huyo kutokamana na urembo wake baba akasema ewe eh, kijana changu binti mrembo kama huyu hataki kijana mdogo kama wewe wewe bado hujakomaa akili huyu anafaa na mtu kama mimi kwa hivyo kijana wangu nenda zako niachie ah baba anakuletea habari njema inakuwaje unanigeuka baba ameshanyakua kijana anasema hapana nenda kwa kiongozi wa mji anakwenda kwa kiongozi wa mji anampa habari kama hiyo kiongozi naye anasema kesi hii kesi hii siwezi kuifanya mpaka nimwone binti na babako mzazi baba na binti wote wanafika kiongozi anasema hapana kiongozi wa mji anasema hapana binti kama huyu anataka mtu aliye na cheo kama mimi ondokeni nendeni zenu kijana anaona hapana anakwenda kwa kiongozi wa nchi anampelekea mashtaka kiongozi wa nchi naye anamuita binti alipomuona aliwafukuza hao wote kijana babake kiongozi wa mtaani wote wamefukuzwa kiongozi wa nchi anasema binti kama huyu na urembo wake na heshima yake anataka mtu kama mimi aliye na cheo aliye na mali ama nyinyi hamfai lakini mwishowe binti akatoa kauli mimi naweka mtihani hapa tunazunguka mviringo tunazunguka na katikati kuna shimo kubwa kabisa atakayenifikia wa kwanza ndiye mme wangu watu wanaanza mbio na la ajabu binti anakwenda ajabu kijana aliona kwamba mimi ni kijana shupavu barobaro na nguvu zangu hawa wazee hawaniwezi akajaribu kukimbia wazee wanakimbia lakini hata mmoja hakumfikia binti huyo binti akigeuka kuangalia nyuma yule mzee ameanguka kule mfalme hajiwezi ulimi umetoka ana hema ajabu kijana naye hamwezi binti huyo ndio mfano wa dunia tunalia dunia dunia lakini wangapi wamepita dunia ingaliko lengo letu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisa ya mwisho nikimalizia kuna mmoja miongoni mwa watu ndugu zetu waislamu alifanya kila aina ya maasi akatembea ardhi yote ana pesa ana mali ana kila kitu anakwenda na kurudi namna anavyotaka sasa mwishowe akaona ardhi hii maisha yamekuwa dhiki kwake ikabidi asafiri kwa nchi fulani kuna nduguye kule na yule ndugu masha Allah alikuwa mchaji Mungu alibisha mlango akaingia ndugu akamuuliza habari gani imekuleta kwa kwangu hivi sasa wataka nini akamwambia ya akhi malaltu hadhihi alhayat nimechoshwa na maisha ya dunia sitaki kuishi tena akaketi hapo akalala ilipofika alf, ilipofika alfajiri akabishiwa mlango akaamshwa ewe fulani twende tukaswali salatu alfajr akatoa jibu kwamba ana la usalli mimi si mwenye kuswali wala siswali yule akasema a'udhu billah muslimun la yusalli inakuwaje wewe muislamu huswali a'udhu billah muslimun la yusalli kwa nini huswali hali ya kuwa wewe ni muislamu akamwambia dani anamu ana la usalli niache nilale mimi si mwenye kuswali swali mimi ni muislamu lakini swala hapana yule akasisitiza akasisitiza huyu akamwambia bwana jaribu kuswali hata mara moja jaribu kuswali hata mara moja akaenda zake huyu jamaa akawa anafikiria ni jaribu hata mara moja mwishowe maneno haya yakaingia kwenye akili yake akaamka akaoga akaenda msikitini kuswali aliporudi nyumbani akamwambia nduguye akamwambia namna gani ya akhi wajadtuha ewe ndugu yangu nimekipata kile ambacho nilikuwa nakitafuta ndugu anamuuliza ma wajat madha wajadta umepata nini yule akamwambia wajadtu saadata allati kuntu abhathu anha nimepata saada nimepata saada ambayo nimeitafuta kwenye mabaa nimeitafuta kusafiri mashariki magharibi e, saada ambayo nimeitafuta kwa wanawake hivi leo nimeipata kwa mara ya mwanzo saada ipi vipi umeipata akamwambia fi sujudi fi sala nimeipata ndani ya swala yangu nilipokuwa ndani ya sijida afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amefungua kifua chake akajaalia nur aka, akampa imani basi mtu kama huyo akona nur akona mwangaza ole wao wale ambao nafsi zao zimesusua ala wasallu wasallimu على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 حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم